Prije svega imam tri stvari da napomenem. Prva stvar je, znači, kao što znamo, mi smo u zadnjoj trećini Ramazana u, znači, noćima i danima koji se nazivaju itkom minen nar, znači dani u kojima i noći u kojima Allah subhanahu wa ta'ala najviše oslobađa svojih robova od vatre. A mi smo potrebni da se oslobodimo od te vatre. Jer vi vidite na ovoj dunjalučkoj vatri kad se nešto zapali, koja je panika, koliko treba sredstava da se ona ugasi. A zamislite džehennemska vatra koja se potpalila onda kada je Allah subhanahu wa ta'ala tijelo i neće se više nikada ugasti. Vatra za koje će gorivo biti ljudi i kamenje. A vi znate na Dunjaluku da najviše šta može da gori i da smrdi jeste, jeste ljudsko tijelo. Kullama nadeđat žuluduhum beddelnaha žuluden gajraha li je dhukul azab. Kad im god izgore kože, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi ćemo i zamijeniti novim kožama, da osjete bolnu patnju. I vi znate od ove dunjaličke vatre najviše gdje se možemo opršiti tamo gdje je tanka koža. Ova dunjalička vatra. Pa zbog toga mi se nalazimo znači u toj prilici da se oslobodimo od te vatre. Živimo u vremenu mnogi dostignuća, u vremenu jeli modernizacije komunikacija i tome slično, tako da niko nema opravdanja. Ja mogu da shvatim i vjerovatno ima dobar dio naših džemata koji i badati kod će, jer valjda nismo pogrešno shvatili hadis u kome kaže poslanik alaih salatu wasalam men kama ramadanen imanen uhtisaba gufila lehu ma taqaddeme min zembihi ko provede u stojanju, znači u kijamu, ramazan, jeli, u imanu i nadajući se nagradi, bit ćemo oprašteni grijesi. Vada nismo razumili ko provede Ramazan uspavajući, u spavanju, da ćemo biti oprašteni grijesi. Nadam se da nismo počeli naopako vjeru i hadise razumijevati. Smatram, znači, da sigurno ima na fila i će, međutim, isto tako smatram da mnogi imaju opterećenja i rade preko dana ili idu u škole i tako dalje, ali ono oko čega se moramo složiti da mora insan naći opet vremena. Ako ne možeš doći osam rekiata, možeš doći dva rekiata obaviti sa džematom ili doći pred sami saba, obaviti znači bar dva rekiata, obaviti vitre u džematu, biti u toj zajedničkoj dobi. Jer ako Abdullah ibn Mektum, onaj slijepac u vrijeme poslanika, ali i salatu wasalam, nije imao opravdanja da se ne odazove na ezan, taj slijepac i zamiste to doba nema auta, nema telefona kad se spusti ona pustinska jeli, pomrčina valja na basa do džamije pa mu poslanik ali salatu wasalam nije dao ruhsu nije mu dao znači olakšanje pa kako o dragi brate i o draga sestro da se ti sačuvaš od vatre a nemate u džematu a nemate znači u džematskim aktivnostima nemate u najodabranijim noćima i najodabranijim danima. Šta onda misliš kad se ponovo puste ovi zloglasni Allahu i neprijatelji, džini i šeitani, koji razaraju ovu zemlju? I ovo je zemlja za međede i za hajvane i za džine na prvom mjestu. A najmanje je ovo zemlja za insane. I zato je ovo prva zemlja na Dunjaluku koja predvodi u samobistima, koja predvodi u bolnicama za lude, koja predvodi u duhovnim nekakvim bolestima i ovdje imaš ljudi, nije ni dan radio, ima neku duhovnu penziju, invalidsku penziju. Nije ni dana, nije krampa uzao ruke, niti olovke, ali ima neku penziju duhovnu, duhovno nesposoban. Ne mogu mu otkriti šta mu je potrošio na njega tolike jel, ovaj, resore iz, iz tog ovaj, znači ministarstva za, za zdravlje, veli bolje mu je dati šest iljada kruna i da ga se odarsimo. Nekad je kogod hoće po Dunjaluku. Znači ovdje, zamislite onda kad se oni puste ponovo oni zloglasni. Mene danas čovjek dolazi i kaže sin mu po pet sahata u zahodu bude. Po pet sahata nešto on saliva šampone unutra u WC šolju, nešto on preliva hrani džine, šta radi? Šta radi? uglavnom radi nešto. Čak je staklo snimio, znači, sa ogledalo i kako ga je u šolju bacio, samo Allah Đelešanu zna. E, to su, i vi znate da ovdje, sad, pogotovo u zadnje vrijeme, moraš napraviti dobro budala da mogu papire dobiti. Ovde više pametnima ne daju. Znači, ko je od vas uspio na vrijeme dobiti, znači, mi koji bi trebali papire da dobijemo, moramo se napraviti dobro budale, ili se učlan tu udruženje jeli, homoseksualaca i na taj način da dobijemo papire. E, znači, kad ne možemo se sada odazvati i sada nekako traljavo odamo po ovoj zemlji, zamislite onda kad se oni ponovo puste na slobodu posle Ramazana. Zbog toga, draga braću, malo se uozbiljimo u tom pogledu dižimo svoju familiju. Zato kaže poslanik alaih salatu wassalam, Allah se smilovao čovjeku koji ustane na noćnu na filu i probudi svoju ženu, a ona neće pa je polije vodom. Ti bi odmah u zatvor glavi. Ili obrano, Allah se smilovao ženi koja ustane na noćnu na filu pa probudi svoga čovjeka ako neće polije ga vodom. Ovdje imate i vruće i ledane, pa izaberete koja bolje djeluje. Tako da, Znači imamo telefone, zvrče nam po namazu, zvrče nam tolike sprave u kućama imamo, ne znamo šta ćemo te instrumentacije, ali nikako da se probudimo u hajr. Džaba. I sam znam, navijem sahat u jedno vrijeme, tek ustajem nakon sahat tremena. Treba mi sahat tremena da dođem sebi. To je dokaz u kakvom se vremenu i prostoru nalazimo. Pa zbog toga pozivam da se malo, znači, ažurnije ponašamo, pogotovo što ovaj svaka ova noć je za nas izazov jer se u zadnjih 10 dana istražuje Lejletul Kadr. A Lejletul Kadr potrebti i blagodati nje su zaista za razumom obdarenog čovjeka velike stvari. I to ne bi insan prokuskao. Zamisli da negdje kaže se za da moraš 30.000 kruna zaraditi. A zamisli da Lejletul Kadr moraš zaraditi ono što ne mere zaraditi u hiljadu mjeseci. Pa upali kad dođeš kući internet i kompjuter, pa pokušaj to sračunati. Za 83 godine šta more svašta uraditi? Samo jednu noć to more zaraditi. Da budeš iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala i da to nađeš na sudnjeme danu. A ne smijemo sumnjati ove stvari. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala kazao da je leletul qadri hajru min elfi šahr, onda tu nema ovaj šubuhata nekakvi. To je tako sigurno ako vjerujemo Allaha subhanahu wa ta'ala. I zbog toga pokušajmo, znači, da dižemo svoju čeljad i da uspostavimo, znači, stajanje što više u ovim noćima, a što manje spavanje. Druga stvar jeste vezana za, dobili smo, znači, poziv od džemata iz Geteborgu, Geteborga, da se odazovemo u subotu na iftar. Tako da, kogod može, neka se prijavi kod brata Bahrije i Nermina. Treba da znamo, kad nas neko pozove, ima šest situacija, kad nas neko pozove, postaje nam šarijetska obaveza da se odazovemo. Moramo imati, znači, opravdan šarijetski razlog da se ne odazovemo. A između ostalog, kada te pozove musliman ovaj, za jelo, moraš se odazvati znači, u neko veselje, nekakva gozba, kao što je primjer radi sada iftar, onda je obaveza da se čovjek odazove i tu nema izbora, pa eto, meni se nešto ne ide. Znači, ako imaš opravdanje, ne možeš radi posla ovo, ono, to je druga stvar. Međutim, ako nemaš takvi opravdanja, onda se može pokupiti peše iz braći, pa u jedno auto ili dva auta, pa oti svojoj braći. To je velika stvar da se muslimani međusobno podržavaju u hajrojima. Neko će kaza, pa dobro, oni nama ne dođeši. Znači, mi trebamo uvijek muslimanima tražiti opravdanja. Možda su u takvom halu, ali se, jeli ovaj, na nekakav nedostatak treba uzvratiti dobrim dijelom, jer ne znamo u kakvom su halu braća. Treća stvar jeste vezano za salatul džuma, džumanski namaz, znači pozivam, da i sestre dolaze na džumu namaz. Zbog toga što žene ovdje nemaju sedmičnog vaza, ne smije niko na njih zagalamiti, e ne smiju bar i mama kada je na mimberu prekinuti. Ne smiju reći, e šuti, ima ovdje švedski zakon i mora šutat. I nije tako. Tako da pozivam znači, žene da dođu da dođu, doći ako Bog da žene vole da se zagalami na nje samo na pravo mjesto tako žene, Allah vam se smilovao, prenesite da je za vas, znači, otvoren isto tako mesečid petkom, da saslušate džumu, sutra ćemo govoriti o vatri, o džehennemu, pa dođete da se ne bi spržila na onome svijetu. Pa molim Allaha Đelšanu da ovo uzmete, znači, dobro na znanje. Idemo malo do sunneta u namazu koji ima malo više nego šartova, ruknova i vađiba. Prvi od ti sunneta jeste el istiftah da kada donesemo znači potek, početni tekbir da proučimo neku od dova kojima znači odključavamo namaz kao što je jeli subhaneke ili neka druga dova koja je zabilježena sunnetom. Dalje, druga stvar jeste stavljanje desne ruke po lijevoj na prsima na kijamu što je isto tako znači od sunneta nije u sunneta da se stavi lijeva preko desne nego desna preko lijeve ishake zaradio si da dobiješ pendrek crveni karton počeo se zamelo, zamelo mi nis počeo u pol namaza prekirati pa ti se plaho ovdje opustio ishake Pa evo ti babi. Znači stavljanje desne ruke po lijevoj ruci. Dalje dizanje znači ruku u namazu. To je znači kada se vraćamo sa rukua, kada znači se vraćamo sa tešehuda ponovo na qiyam dižemo znači ruke u namazu to je za one koji znači nisu vezani striktno za hanefijski mezheb po hanefijskom mezhebu znači nema osim početnog tekvira međutim ono što je najispravnije jeste da se dižu ruke u namazu i tu predaju prenosi preko 70 ashaba. Ali oko toga ne treba dizati prašinu. Ako neko ne diže ruke, ne treba ga smatrati da je novotar, a isto onaj koji ne diže ruke, ne treba smatrati da je terorista i da je fanatik onaj koji to diže, jer znači ima utemeljenja ima utemeljenja u sunnetu Allahu poslanika ali salatu ve selam. dalje osunneta je znači da se izgovori tri puta subhana rabbil azim ili više od toga da bude nepar isto tako da se kaže subhana rabbil ala na seđdi znači jednom je obaveza a više od toga je znači sve sunnet isto tako osunneta je da se dodaju dove koje su zabilježeno u sunnetu nakon što se kaže Rabbena ulekel ham, to jeste kada se vratimo sa rukua. Isto tako osunneta je više puta između seđdi kazati Allahumma gfirli Allahumma gfirli dalje osunneta je da se znači leđa, to jeste kična i glava izravnaju prilikom obavljanja rukua. I ovdje se primijeti da mnogi ljudi ovaj se nekako pogrbe tako što izbace kičmu, a glavu dole negdje saviju. Treba znači da glava i kičma budu u Montesau i jedan, znači budu znači, ovaj, u istom, znači, na istom položaju. isto tako treba znači da se ruke kada se bude na seđdi da se znači ovaj stave ne uz glavu ne dole prema stomaku nego negdje sporedno znači i da prsti ne budu spojeni znači da ruke budu opuštene to je znači osuneta da jednostavno ruke budu onako kako je normalna situacija dalje da budu znači laktovi odignuti od zemlje kada činimo seđdu. Tako da ne budu znači laktovi na zemlji što je pogotovo ovaj svojstveno često vidjeti kod žena. Znači trebaju jeli da su laktovi odignuti od zemlje, a da su jeli ovaj dlanovi okrenuti prema kibli i da se na nje oslanjamo. To je od sunneta. Dalje, da se znači sjedi na lijevoj nozi to je znači na prvom sjedenju, a isto tako ovaj kada se nalazimo među dvijema seždama. Znači da na lijevoj sjedimo, a da desna bude jeli, podvijeno, podvijeni prsti okrenuti prema kibli. Dalje, činjenje znači išareta sa palcem koji pokazuje na prvom, to jeste na drugom tešehudu čitovo vrijeme. Znači da kad činimo etahijatu, salavate i dove, da palac znači radi tako što ćemo ga okrenuti prema kibli, kaže prst, šta sam rekao? Astagfirullah. Kaži prst, znači da pokaziva prema kibli i da se pomjera, da se pomjera ovaj ishak bizbunu i najučernije kamol, kamol mene. Ali eto, pošto nismo mi imali prilike da trčemo po džami, mi smo trčali oko titne štafete, nije ćemo onda tolerisati, jer poslanik Ali Islata Salam je tolerisuo Hasana i Huseina, na seždi. On na seždi, on po njegovoj kični, pa njemu, salallahu alaihi veseleme, bilo nezgodno da ih prekine u toj igri. Poslanik je sam inako volio seždu da oduli, a oni su se fino igrali po njegovim jeli, leđima. Koji je ovo namaz, šta mislite? Je ovo farz bio na file? Jer normalno farz nemaju, ovaj, djeca moraju biti tamo negdje ovaj, danas imaju ova sredstva Pempas i tako dalje, ali to nekad nije bilo aktualno. Pa znači djeca koja nemaju taj temeljuz, nisu ono do sedam godina, nemaju potrebe da ovaj budu u džami jer mogu napraviti nered. Dok je to danas malo drugačije. A i danas ne treba plaho, ali mi nemamo kuda. Kućeš ti sada sa djecom, a najbolje je da djeca budu znači ovako mala koja ne znaju znači da razlikuju da budu negdje da i neko čuva dalje od sunneta je znači da se produže dove na zadnjem tešehudu dove koje su propisane sunnetom to jeste Kur'anom da se dovi znači na zadnjem tešehudu od sunneta je da se uči Kur'an na sabahu na dva bajrama u namazu el istiska, znači namaz za kišu. I ovaj u dva namaza, to jeste u akšama i u jacije na prva dva rekiata, da se uči na glas. Znači to je od sunneta. Kada bi čovjek slučajno imam, ne bi učio na glas, znači namaz bi bio šta? Ispravan. Znači, kada imam, mi učimo subhaneke, kažu tako s jednom, ovaj, imam je počeo na podne u Sarajevu da uči na glas. Pa smo vikali subhaneke, subhanek, subhanallah, ništa on. I onda kaže jedan Sarajlija, rekao, paša, mogu vas malo u sebi. Ja. Pa znači dozvoljeno je da se ovaj ali evo kod nekih islamskih učenjaka pa jest zato što je kod Hanefija ono što je ovaj oni znači pravi razliku između farza i vađiba znači kod nje je farz jedno ono što je stroga naredba došla u Kur'anu a vađib je ono što je došlo u sunnetu pa primjer radi po Hanefijskom su vitr vađib a kod nas su to jeste kod drugih islamskih učenjaka sunnetul mu ekede tako da su i ovo Znači, sunnet, kad kažemo sunneti u namazu, to su, znači, sunnetul muekede. Neće niko, znači, proučiti ovaj, neće niko izostaviti prvo sjedenje, neće niko izostaviti dovu prilikom početka namaza, ruh. Tako da, znači, treba da se uči, iz ovoga se uzima da treba čovjek i kad sam klanja, ove namaze koji su salavatul džehrije, znači namazi koji se uče na glas, da i sama koji izostane džemata da uči, da uči znači na glas. Dalje osunneta je da se posle fatihe uči nešto iz Kur'ana. Znači ovo je sunnetul muekkedek znači treba da se uči nešto iz Kur'ana. Kod hanefijskih učenjaka znači najmanje tri kratka ili jedan malo duži ajet. Znači ajetul kursi može ili znači tri kratka ajeta amme tesaelun anin nebe il adim alladhi hum fih muhtalifun Allahu akbar. Znači može to je najmanja mjera. Međutim pošto mi i badetimo i uživamo namazu, nećemo naći nikoga tako da uči osim u teraviji zato što su naši ovaj ljudi teraviju svatili malo čudno pa zbog toga žure u salatu teravije. Šta? Znači, kod drugi je da se uči odlomak iz Kur'ana. Znači, odlomak iz Kur'ana znači da se uzme jedna cijelina. I zato ćete vidjeti u Kur'anu, primjer rade, tamo ima onaj lam. Tu ne smije stati. Zašto? Zato što ovaj nisi zaokružio cijelinu ili ako tu staneš, onda drugi dio ajeta negira ovaj prvi dio ajeta. I zbog toga čovjek znači iz Kur'ana mora da uči ovaj zato Allah šanu kaže fakra umata yassara min al-Qur'an. Učite ono što vam je lagano iz Kur'ana. Znači nešto u čemu si jak u hipsu, nešto što ima svoje ovaj znači jasno značenje da proučiš taj znači odlomak iz Kur'ana. Međutim, ako ne bi proučio znači taj odlomak iz, iz Kur'ana, proučio samo Fatihu i ošao na, na ruku, namaz ti je ispravan s tim što trebaš ovaj učiniti dvije sehvi sežde. Jer se sehvi seždama liječimo učiniti kazali smo vađibe i liječimo ovaj, sunnete s tim što vađibe moramo namiriti. Znači vađibe moramo namiriti i ruknove moramo namiriti, dok sunnete ne moramo namiriti. Pa ćete vidjeti, ovaj, primjer radi, uči imam i pogreši u ajetu. I ne može se sjetiti. Hudha ula tahaf, uzmi je, ne boj se, kaže, ne smijem, uzmite vi, i došao čovjek na ruku. Jel? ovaj tako da da je kod hanefijski učenjaka ovo kvari, ovo kvari namaz. Znači, ovo kvari namaz i zato hanefijski učenjaci uče samo ono što 100% znaju. Zašto? Zato što oni ne smatraju da je fatiha rukn. Šta je sada? oni smatraju, znači, da fatiha nije rukn, nego da je rukn da se nešto uči iz Kur'ana. E to nešto što se bude učilo iz Kur'ana mora se proučiti da se ne griješi. I zato ovaj to je kod Hanefija poznato, isto je kod njih poznat redoslijed. Znači, ako si proučio kul audobra bin nas, kućeš sad, nemaš kud. Pa si jedno voda klanjalo, pa si rekao, e kućeš sada. Jest. Ja se je zapetljio, učio Amenar Rasul, pa ovaj, ne može nikako petljet, zapetljio se. Pa se ljudi uskomušali nazad, šta će sad, ne mogu mu pomoći. Jedan viče nije tako. Pođa viče kako je, kao ja ne znam kako je, samo nije tako. Pa onda je ova jedna da vizmu ko se iz te situacije kaže, udri tebet. <laughs> To znamo svi. Ako se tu zapetljaš, odpetljat te. Ovaj, znači, dešava se nam, u namazu puno ovaj ali da ne bi sad shvatili da mi samo ovaj govorimo o greškama neki jednom kad smo bili u Jordanu desio se slučaj nije bilo hođe na sabahu u petak a osuneta je da se u petak na prvom rekreatu uči sura seđde pa je jedan od džematlija ušao i počeo on da klanja i učio suratu Doha slab džematlija pa je on eto nema hođe da se samo klanja jel? pa je tamo kad je došao Elem je džidke jetimen fa awa, odjednom čovjek ode na seždu. Sežda lavet. Ode dole i vrati se i nastavi opet učiti. Pa kad se sklanjali, pitaju ga ovaj, pa dobro ljudno, šta je, kakva je to sad sežda, pa kao je, vi ne znate da je petak danas. On je shvatio se petkom, ide na seždu, pa koja god se sura, jel, uči, vidno je da se, znači, ide, bitno je da se ide na seždu. Znači to bi bili neki sunneti, a kasnije ćemo govoriti isto tako o mustahabima, to jeste o svakom ovome sunnetu ćemo nešto drugi put kazat, potvrđeno znači iz hadisa Allahu poslanika, ali salatu wasalam. Pa eto inša Allah, mogu vam kazat da je zaista ja mogu prijeti svoje osjećanja, jutros, nije lako bilo ustati, ali kad smo ustali i došli ovde i otklanjali sve, tako nekakav odmor da bi insan mogu krenuti na bauštev rad. Tako da oni koji se zavaravaju, šta ako ja ustanem pa dođem, koliko će to mene koštat? Znači ništa ne košta, Allah će ala dat da ovaj osjetiš kuvet. Čak su neka braća u to doba, znači u dva, tri sata, čuli ptice kako pjevaju u pomalna. malna. To nije slučajno, to znači da je zaista da sve Allaha veliča. Pa vi što dijeli novinar da primijeti se u to doba. A to je, kažu, neprimjetno, inače, van Ramazana. I vi znate da je ptice odmaraju po noći da spavaju. Međutim, Allah dželjavala nadahne sva, stvoja, sva, sva svoja stvorenja da ga slave. A pogotovo, i zbog toga Ebu Bek, kad je vidio pticu koja je jela plod i pala, Udavila se i umrla. Zaplakao je, kaže, kamo sreće da sam kao ova ptica. Jede Allahove blagodati, a neće polagati račun. Ja. I zbog toga, zbog toga, znači, mi ćemo polagati račun. I kad zamislite sada moramo pred Unjaličkog sudiju, koji samo onama zna o našim nekim prekršajima. Eto, nekog s kim se malo više družimo i sad trebamo pred njega stati da nam on presudi šta smo mi sve pogriješili gdje mi završili najmanje jednu doživotna robija ili 20 godina zatvora kad bi bio onako malo realniji kad bi nam samo tražio neke jeli, ono što kaže rupe u zakonu kad bi nam tražio pogreške koje mi pogrišimo. a zamislite kad dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala i ništa nije, za, za, ništa nije zaboravljeno i nema popravka nema popravka i zbog toga ovo je nama prilika ovo je prilika da se mi dobro jeli ovaj obogatimo za onaj svijet. Ali eto, čovjek je takav po prirodi da kad se najede dobro i dobro auto vozi i ima urednu platu, misli to, nema, to propast neće. Ko smo mi misli da ti to nikad neće umrijeti. Jel? I mislili smo da neće onaj sistem nikad past. I mislili smo da Saddam Hussein ima deset Sadama, on će jedno smakant, a ima devet drugi. Ali Allah kad te smakne, jel, i kada ovaj kaže budi ono bude i zbog toga trebamo shvatiti da je zaista pogotovo znate da je ovaj pobjedio ponovo znači od dva od dva jedan je prije bio znači ovaj to sve oni sve nose imena čuka slučajno ili ne znam ili je ozbiljno uglavnom sve nose imena od paščadi i bleri i, keri i Bush i Ha? Znači, sve su to neke pasmine, a namo oni sa klempavim sa, na četiri noge. Tako što znači, neće on nama dat kadarski da mi mirijemo, muslimani. Znači, četiri godine, godine ponovo, žestokije, znači, ako Bog da borbe protiv istine, a ona će ispliva, što je više diraš, ona sve više taze i izlazi, jeli, na površinu. Pa toliko da vas Allah nagradi pa se sutra inšallah ovaj, vidimo ovdje u 3.15 ko ne može u 3.15 može u 3.20 ja. nije problem ko ne može nek dođe nek nam donese sehor nije mogao klanjati na, na, bar nek nam spremi sehor nek donese da ugradi taj sevap ko ne može nije to nek dođe na saba ko ne dođe na saba zapalit ćemo u kuću imamo opravdanje po svim dokazima ako a ko radi انك من زرادي ف... <laughs> أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير في تمام الوجه فشمدالي